Nastavljamo govoriti o putevima, načinima izgradnje sretne porodice, sretnog života. Poznati su vam šariatski tekstovi, koranski ajeti i hadisi Allahovog poslanika alihi salatu oslam koji govore o vrijednosti braka. Allah subhanahu wa ta'ala brak naziva jednim od njegovih ajeta, jednim od njegovih znamenja. Allahov poslanik alihi salatu wasalam postiče mnoge na brak i oni vjerovjesnici i poslanici skoro svi živjeli su u bračnoj zajednici, a zasigurno najbolje su odabirali za sebe. Uvijek su činili ono što je najbolje. I mnogi drugi šerijatski tekstovi dakle, u kojima se govori o vrijednosti braka. Međutim, ne bilo kakvog braka i na bilo koji način sklopljenog, već dakle islamskog braka. Onakvog braka kakvim ga propisuje šerijat. Kako od nas traži Allah dželle da sklopimo brak sa svojim budućim bračnim drugom, sa supružnikom. Pa u tu svrhu šarijat propisuje dakle, kako sklopiti ispravan brak. Dolazi sa šartovima, uvjetima koji se moraju ispuniti da bi brak bio ispravan, da bi se zasnovao islamski brak i da bi se nakon toga uživale, uživale sve one dakle blagodati, vrijednosti da bi se odlikovao svi onim odlikama koje su spomenute dakle, u šerijetskim tekstovima o, o vrijednostima takvog braka. Pa dakle večeras govorimo, budući da su neki islamski učenjaci napravili razliku, govorimo o ruknovima i šartovima braka, odnosno sastavnim dijelovima, rukn je sastavni dio, a šart je uvjet, o sastavnim dijelovima ono, dakle bez čega nema zasigurno braka i uvjetima, dakle o onome bez čega nema ispravnog braka. Pa dakle, prije svega o ruknovima govorimo. Ruknovi, sastavni dijelovi brak. Rukn, dakle, u arapskom jeziku i rukn u šerijatu, u šerijatskoj terminologiji ima značenje sastavnog dijela. Dakle, onoga iz čega se nešto sastoji. Pa ukoliko nema tog rukna, nema dakle ni tog što se sastoji iz tih ruknova. Na primjer, ha, od ruknova namaza, od sastavnih dijelova namaza je ruku, seđda i mnogo šta drugo. Pa ukoliko čovjek ne učini ruku, preskoči ruku, ukoliko preskoči jednu seždu, nema mu tog rekata, ako ne naklanja taj rekat, nema mu namaza. Dakle, rukni je sastavni dio nečega. Ukoliko ne bude rukna, nema zasigurno ni toga što se sastoji iz tih, iz tih ruknova. Pa dakle, najplastičniji primjer na namazu, ukoliko dakle čovjek izostavi seždu, jednu seždu, izostavi ruk, ruku, po nekim učenjacima izostavi učenje fatihe i ostalo, dakle, nemamo, nemamo namaza. Dakle, ruknje je nešto što je obavezujuće, što mora obavezno da postoji. Ne bude li tog rukna, nema zasigurno ni onoga ni onoga dakle što je uslovljeno, što je uvjetovano tim ruknom. Pa dakle, ukoliko se ne ispuni ovo o čemu sada govorimo o i braka, nema zasigurno braka. Makar taj živio i živio sa ženom i ona s njim, njihov brak nije validan, nije ispravan. Učenjaci ne priznaju takav brak. Žive, znate u čemu. Dakle, taj brak nije ispravan. Pa dakle, govorimo o ruknovima. Ruknova braka je dva. Samo dva. Dva su rukna braka. Dakle, dva su sastavna dijelo, dijela braka koji moraju da postoje da bi bio brak, da bi postojao brak, da bi se zasnovao na islamski način. Prvi jesu supružnici, muškarac i žena. Dakle, supružnici, muškarac i žena. Da postoje i da pri njima nema nikakvih prepreka za stupanje u brak. Muškarac i žena, da postoje, su živi, muškarac i žena iz ljudskog svijeta, ljudskog sveja, i dakle da pri njima nema nikakvih prepreka za sklapanje braka. Mogu da postoje prepreke. Te prepreke može biti srodstvo po krvi, po porijeklu. Dakle. Može biti srodstvo po mlijeku, može biti srodstvo po tazbinstvu i može biti zapreka da je žena u iddetu. I još dakle ima zapreka. O njima smo govorili malo kada smo govorili o prosidbi. Dakle, da postoje muškarac i žena i da se provjeri jesu li u nekom od ovih primjera vidova srodstva. Pa što se tiče srodstva po krvi, po porijeklu. Nisu dakle sve žene zabranjene muškarcu. Koja je to dakle rodbina? Po porijeklu. Koje su to žene zabranjene muškarcu? Nisu sve da nabrajaš i nabrajaš i nabrajaš. Već dakle ima spomenuto u šerijatu. Allah dželevala spominje žene koje su zabranjene muškarcu za sklapanje braka, za ženitbu. Spominje u 23. ajetu sure En-Nisa spominje sedam kategorija žena. Sedam kategorija žena s kojima muškarac ne može ni u slučaju stupiti u brak. I on je automatski tim ženama i mahrem. On je tim ženama i mahrem. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Hurrimet zabranjene su vam. Dakle, za brak. Ummehatukum, vaše majke. i vaše kćeri. Wa ahavatukum i vaše sestre. Wa ammatukum vaše tetke s očeve strane. Wa halatukum i vaše tetke s majčine strane. Wa benatul ahi wa benatul uhti i bratišne i sestrišne. Zabranjene su vam vaše majke, dakle za sklapanje braka. Jer poznato vam je u džahilijetu, dakle u drugom ajtu Allah subhanahu wa ta'ala spominje, ili u ovom ajtu i zabranjene su vam žene kojima su se ženili vaši očevi. U doba džahilijeta prije dolaska islama sinovi su se znali ženiti ženama njihovih očeva. Bilo majkama, bilo dakle drugim ženama. Kako je bilo stanje? Dakle, zabranjen su vam za brak vaše majke, vaše kćeri, vaše sestre, vaše tetke s očeve strane, vaše tetke s majčine strane, vaše bratišne i vaše sestrišne. 23. ajat sure, sure pa dakle, vrate se, ko nije zapisao, neka zapiše. Zatim po mlijeku. Žene koje su nam zabranjene po mlijeku. Ne možemo stupiti u brak s njima. Ne možemo stupiti u brak s njima. Hm. Pa stoji u hadisu Ibn Abbasa radijallahu anhuma kod Buharije i kod muslima da je Allahov poslanik alihi salatu islam rekao jahrumu minar radati ma jahrumu minan nesebi zabranjeno je po mlijeku sve ono što je zabranjeno po porijeklu. Zabranjeno je po mlijeku sve ono što je zabranjeno po porijeklu. Da bi bila osoba zabranjena po mlijeku, mora je dakle žena podojiti u dobi od dvije godine, najmanje pet puta, toliko da se dijete zasiti. Kada ga podoji jedan put, toliko da se zasiti i dijete ne traži više majčinog mlijeka ili mlijeka u te žene dojene. Dakle, najmanje pet puta, međutim pod uvjetom da se dijete zasiti u periodu do dvije godine. Pa ukoliko se desi da tvoja majka na takav način je dojila neku tamo curicu, tada dijete, novorođenče, žensko dijete, ono ti dakle postaje zabranjeno za brak. Hm. Pa dakle, prije svega da spomenemo hadise. Od Ibn Abbasa kod Buhari i kod muslima. Kaže Allah, poslanik alihi salacom, zabranjeno je po mlijeku sve što je zabranjeno i po porijeklu. Pa onih sedam kategorija čuli ste sada u 23. majtu sure Nisa, po porijeklu, po krvi koje su zabranjene, iste takve i po mlijeku su zabranjene. Dojlja, vaša majka. Spomenut ćemo Zatim također u hadisu Ajše kod Buhari kod muslima Allahov poslanik, alihi salatu sam kaže ar tu tuharrimu ma tuharrimu l Dojenje zabranjuje sve što zabranjuje i rođenje, porođaj. Dakle, sve ono što je jedna majka rodila i zabranjeni su ili dakle bliža rodbina koji su zabranjeni po rođenju, po toj krvnoj vezi, po srosu, po porijeklu, sve je dakle na takav način zabranjeno i po, i po mlijeku. Pa, dakle, konkretno, po mlijeku muškarcu zabranjuju se za brak sljedeće žene. Dakle, ima dosta podjela. A šalfije nismo. Zato bi trebalo bilježiti. Jer dosta, dakle, e, ima pitanja oko ovoga, ko je kome po mlijeku zabranjeno. Hm. Dakle, po mlijeku su muškarcu zabranjene za brak, za sklapanje braka sljedeće žene. Dojlja, dakle, majka po mlijeku. Zatim kćerke dojlje kćerke dojlje, dakle njegove sestre po mliku, jel tako možete pratiti. Kćerke od te dojlje. Dojlja zadojila muško dijete. Ta dojlja ima svoje kćeri. Te kćeri su njemu sestre po mliku. Svejedno rodile se prije ili poslije njega. Rodile se prije ili poslije njegovog dojenja. Dakle, ta žena je ne znam, podojila tvoje dijete sada i porodi se nakon deset godina, rodi curicu, bez obzira. Dakle, ta curica je zabranjena tvome djetetu. Zatim, sestra dojilje, to jest tetka po mlijeku, sestra dojilje, tetka po mlijeku, dakle s majčine strane. To mu je tetka s majčine strane po mlijeku. Zatim sestra od dojiljinog muža odnosno tetka s očeve strane po mlijeku. Tetka s očeve strane po mlijeku. Zatim unuka dojlje. Ta žena koja je podojila tvoje dijete, ona ima kćeri, ima sinove, oni imaju djecu, žensku djecu. Dakle, ta ženska djeca, kao što je došlo u 23. majicu sad, bratišne, ha sestrične. Isto ovako, dakle, ta žena dojlja ima sinove, ima kćeri, ti sinovi su tebi braća, te kćeri su tebi sestre, njihova ženska djeca su ti zabranjena. Po mlijeku. Kao što je zabranjeno i po porijeku. Hm? Dakle, unuka dojilje, bilo od njenog sina ili od njene kćerke. Zatim, <clears throat> kćerka nogu muža pa dakle, kada? Ha? Iz drugog braka. Iz drugog braka. Dojilja. Zadojila je tvoje dijete. Razvede se. Oženi se. Uda se za drugog muža. Za drugog čovjeka muškarca. Taj muškarac ima ili, dakle, ona se udala udala, živila je s njim, a on je iz prethodnih brakova imao kćer. Ta kćerka ti je zabranjena. Tvom djetu je ta kćerka zabranjena. Dakle, kćerka muža dojlje iz drugog braka od druge žene, jer mu je ona sestra po ocu po mlijeku. Jer mu je ona sestra po ocu po mlijeku. Dakle, kada žena podoji dijete, ona mu je majka i njen muž je babo, kao što ti je zabranjena sestra po babi Dakle, to nije tvoj babo, majka ti je živjela s drugim mužem, iz tog braka se rodio ti, kasnije se preudala za drugoga i taj drugi ima kao što dakle ta kćer ti nije dozvoljena, isto dakle na ovakav način po mlijeku. Zatim druga žena muža dojlje. Druga žena od muža, jer je to žena tvoga oca po mlijeku. Kao što nije dozvoljena ti kćer tvoga oca po mlijeku, nije dozvoljena ni žena tvoga oca po mlijeku. Ha, nije baš lako zapamtiti. Ako ima dvije žene. Da. Da, ako ima dvije žene. Znači, i ako se, pri, ako se poslije ženio. Dakle, ukoliko doilja zadojiti dijete, udata je za tog čovjeka, taj čovjek ima i drugu ženu, ta druga žena postaje zabranjena tvome, tvome djetetu. Hm, dakle, to je po mlijeku. Zatim po tazbinstvu, po tazbinstvu. Tazbina je ha, rodbina, skupina ljudi koja nam postaje rodbina nakon sklapanja u brak. Nas ili naših očeva, naše majke jeli, i slično. Ne samo dakle našim stupanjem u brak. Po taz, tazbini dakle i naših očeva i jeli, slično. Kao što ćemo vidjeti. Dakle, stupanjem u brak postaje nam zabranjena određena skupina žena sa ženine strane i također njoj, našoj ženi, postaju zabranjeni muškarci i određeni muškarci s naše strane. Hm. Pa tako, prilikom sklapanja braka mužu trajno biva zabranjena majka njegove žene, odnosno ponica, ali mi to kažemo ponica. Kažu ko vegeta, u svašta se miješa. Dakle, trajno postaje zabranjena punica. Makar čovjek se razveo sa ženom. Makar čovjek, taj muškarac, se razveo sa ženom odmah. Ne imao odnos s njom. Punica mu biva trajno zabranjena punica mu biva trajno zabranjena. Dakle, razveo se ili umrla ti žena, ili tamo nekom umrla žena, uglavnom, dakle, nije mu dozvoljeno da ženi punicu. A zar je moguće što s punicu, ko bi oženio punicu, stara osoba? Ima braće koji se oženili, oženili žene, hm? oženili mlade žene, majka te žene je njegovo godište. Ima jedan brat, znači nije samo jedan, ima koliko hoćeš, oženio ženu, čija je majka, dakle njegova punica njegovog godište. Pa dakle normalno, ako bi žena umrla jer se rastavio od nje, iste su dobi. Hm, moguće. Školski dan. Uglavnom, dakle, šarijat zabranije takva žena se ne smije ženi, trajno je zabranjena. Kaže u ovom dakle, ajetu, 23. majdu sure Nisa, kada se spominje zabranjene žene za brak, u ummehatu nisa ikum, i majke vaših žena. I majke vaših žena. Jesi li sklopio brak sa ženom, dakle ona postaje odmah tvoja žena, tvoja supruga, bez obzira imao ti s njom odnos ili ne imao, ona postaje tvoja žena i automatski njena majka po ovom dijelu ajta postaje ti zabranjena. Zatim, muškarcu po sklapanju braka postaje zabranjena sestra njegove supruge. Kada muškarac stupi u brak sa ženom, njena sestra postaje mu zabranjena. Međutim, ne trajno. Ne biva mu trajno zabranjena, već vraćate sklakove. Kod mene djeca koja ne i radi sklakove. Ja spominjem kuranske ajte se nema priče. Dakle, kada muškarac se oženi, postaje, ukoliko dakle ta žena ima sestre, te sestre mu postaju zabranjene. S njima ne može da stupi u brak, međutim privremeno. Privremeno. Dakle, dok god živi s tom ženom svojom, koju je oženio, ne može da se oženi sa njenim sestrama. Sa jednom sestrom od njih. Ukoliko žena umre, ili se razvede, onda može dakle da se oženi njenom, njenom sestrom. Može da se oženi njenom sestrom. Kaže Allah dželle u istom ajetu, 23. maj sura Nisa, "Wa an I da sastavite dvije sestre. Zabranjeno je da sastavite dvije sestre, dakle u jednom braku. Nije dozvoljeno čovjeku da oženi dvije sestre. Da oženi dvije sestre, nije dozvoljeno da ih sastavi u braku. Ali dakle da živi s jednom pa ona umre kasnije da se oženi njenom sestrom, nema smetnje. Na takav način je, šta? Ko? Allahov poslanik alaihi salacom za Osmana udao svoje dvije kćeri. Osman radi Allah tam živio s jednom, pa je ona umrla, pa je poslanik alaihi salacom udao drugu, pa je ona umrla, pa je rekao sallallahu alaihi da imam i treću, udao bi treću za Osmana. Dakle, nakon smrti ili rastave braka nema, nema smetnje. Kaže Hafiz ibn Hajar, osvrćući se na ovaj kuranski ajet, sastaviti dvije sestre u braku je strogo zabranjeno i to je jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka i džma. Nema razilaženja među islamskim učenjacima. Svejedno, bile te sestre od istog oca, iste majke. Ili od jednog oca. Ili od jedne majke. Ili bile po mlijeku sestre. Ne smiju se dakle sastavljati u braku bile od istog oca iste majke ili samo od istog oca ili samo od iste majke ili bile sestre po mlijeku, svejedno bile, dakle, one rođene sestre ili sestre po mlijeku. I kaže Ibn Kudame, rahimahullahu ta'ala, također svejedno bilo to prije odnosa s prvom ili poslije. Dakle, ni u kom slučaju nije dozvoljno spojiti dvije sestre. Zatim, slično ovome, kada muškarac stupi u brak, oženi se sa ženom, postaje mu zabranjena njena tetka s očeve strane i tetka s majčine strane. Možda i to je školski. A. Njena tetka s očeve strane i njena tetka s majčine strane. Dakle, ammetuha wa haletuha, što se kaže. Ammetuha wa haletuha. Njena tetka s očeve strane i njena tetka s majčine strane. Zbog jasnog hadisa Abu radijallahu talan, kod Buhari i kod muslima da je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam la yuđmu bejna mar'ati wa ammetiha wa bejna mar'ati wa haletiha. Ne sastavlja se u braku žena i njena tetka s očeve strane, žena i njena tetka s majčine strane. Ne smije se sastaviti. I dakle, isti slučaj je sa tetkama kao i sa svastikom. Bilo to tetke po mlijeku ili bile po porijeklu. Bile tetke s očeve strane ili bilo tetke s majčine strane, bez obzira. Ovdje da napomenem, bitna je napomena, sve one osobe koje su trajno zabranjene muškarcu, po porijeklu ili po mlijeku, koje su trajno zabranjene muškarcu, on je njima mahrm. Sve one osobe koje su privremeno zabranjene, nije im mahrm i nije dozvoljeno da sjedi s njima. Dakle, nije dozvoljno muškarcu da sjedi sa svojim svastikom. Nije dozvoljno muškarcu da sjedi sa tetkom svoje žene, s očeve s majčine strane. Njima nije mahrem. Da sjedi sa svojom punicom. Ona mu je trajno zabrajna, nema smetnje nikakve. Da se žena otkrije, punica da se otkrije pred njim, nema nikakve smetnje. Dakle, one žene koje su mu trajno zabranjene, on je automatski njima mahrem. Dakle, mogu da putuju s njim. Ali one žene koje su mu privremeno zabranjene, dakle, nije mahram i nema dakle sjedinje osamljivanja, miješanja s njima. Zatim prilikom stupanja u brak suprugu postaje zabranjena kćer njegove žene. Kada se muškarac oženi, oženi ženu koja je živjela u ranijem braku, iz tog braka ima kćer, ta kćer mu biva zabranjena. Privremeno sve dok ne ima odnos sa njenom majkom. Nakon što ima odnos, biva mu trajno zabranjena. Ukoliko bi se, dakle, rastavio od njene majke, to je, pastorka, mi kažemo pastorka, ukoliko bi se rastavio od majke pastorke prije nego li ima odnos s njom, dakle s majkom, kada se rastavi, nema smetnje, dakle mogao bi da oženi pastorku. Međutim, ukoliko ima odnos s tom ženom, onda s njenom kćer, odnosno pastorkom, ne može nikada, makar dakle ta žena umrla, razveo se od nje, ne može dakle s pastorkom nikada stupiti u brak. Kaže Đel Davala u suri Nisa 23. ajtu وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُ بِهِنْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَحَ عَلَيْكُمْ Dakle, i pastorke vaših žena i kćeri vaših žena, ukoliko ste imali odnos s njima. Ako niste imali odnos s njima, onda dakle nema smetnje, međutim, tek kada se rastavi, rastavi od majke. Zatim, nakon stupanja u brak, supruzi, ženi, kada muško i žensko stupe u brak, tom žensku, toj ženi, biva zabranjen otac njenog muža, odnosno svekar, Odnosno svekar. Dakle, ne može, makar se i rastavila od svoga muža, muž umro, ne može se za svekra nikada. Biva mu trajno zabranjena, dakle i svekar je snahi mahrem. Svekar je snahi mahrem. Snaha može da se otkrije pred svekom. I može da putuje sa svekom. Kaže Jalla Vala, وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ I žene vaših sinova, i žene vaših sinova. Zabranjene su vam žene vaših sinova. I također trajno biva zabranjena muškarcu druga žena njegovog babe. Prije svega maćeha, je tako? Majka mu umre, babo se oženi s drugom ženom, tad mi kažemo, je li to je maćeha? Ili dakle da babo ima dvije žene, tri žene. Dakle, te druga, treća, četvrta žene, te žene su zabranjene njegovom sinu njegovom sinu. Vola nisa. I ne ženite žene koje su ženili vaši očevi. Hm. Dakle, prvi rukn, da bi brak postojao, da bi došlo do islamskog braka, ispravnog načina sklapanja moraju postajati muškarac i žena i da među njima nema ovih prepreka. Jel tako? Još se može govoriti o drugim preprekama. Idet. Ne može čovjek, muškarac da ženi ženu idet. O tome smo govorili kad smo govorili o prosjedbi da dakle ne ponavljam. Može muškarac da bude idet? Idet je priček, ha? Jednoglasno i Džba, ha? Ha? Koliko ne može? Može? Može, možda ne može kod nas. ne može kod nas. Ali Muškarac može da bude idet. Znate šta ide? Pričak. Ne može da se ženi dok mu ne istekne to vrijeme. Ukoliko čovjek ima četiri žene, zato kažem nije to kod nas, Ukoliko čovjek ima četiri žene, pa pusti četvrtu ženu, ne može oženiti drugu ženu sve dok njoj ne istekne idet. Pa koliko ona ima ideta, toliko ima i on. Nema se džaba udarati po glavi, nema takvih kod nas. <laughs> dakle, dok njoj ne istekne idet ona je još uvijek njegova žena i broji se kao četvrta žena. I broji se kao četvrta žena. Pa dok njoj ne istekne idet i njemu polako onaj pješćeni sat, a? curi. Dakle, e, nije dozvoljeno ženti ženu u idetu, e, nije u redu da se ženi žena za vrijeme hačkih, humanskih obreda i dakle slično. Zatim drugi rukn sastavni dio braka, bez čega nema jel, islamskog braka, jeste ponuda i prihvatanje. Jeste ponuda i prihvatanje da jedna strana ponudi drugoj brak i da ta druga strana prihvati. Bez obzira ko bio prva, ko bio druga strana. Ko bio jedna, ko bio druga. Dakle, neophodno je. Nema dakle podruku i nisput. Mora da se ponudi i da se prihvati da se zatraži i odobri. Vidjet ćemo, sljedeći jedni kažu rukom, drugi kažu šart, je staratelj. Nema dakle kroz penđer. Sletite. Dakle, treba da se pita staratelj. Pa dakle, ili da mladić ponudi brak ženi preko njenog staratelja. Da kaže staratelju, dakle, da želi da živi s njegovom kćeri. I on prihvati ili da staratelj ponudi brak svoje kćeri tom mladiću i da on prihvati. Ovo nije dakle kod prosjedbe, ovo je kod sklapanja braka. Nije dakle kod prosjedbe dođe mladić i iskaže svoju želju da bi htio da živi s tom. Dakle, to ako dolazi do prosjedbe svakako je li biva. Međutim, ovo je konkretno, dakle, ovo mora da postoji prilikom sklapanja braka. To što si pitao ranije, za njenu ruku, to se dakle ne broji. Ako nisu bili pogotovo svjedoci. Ako si išao sam u zagled, sjedio, pričao, razgovarao i pitao babu, to se tako ne broji, moraju svjedoci da čuju. Dakle, prilikom sklapanja braka, dakle stupanja u brak mora da bude ponuda i prihvatanje. Mora da bude ponuda i prihvatanje. Pa, kod jedan, kod ovog rukna, pojedini učenjaci su uslovili da ova ponuda i prihvatanje budu s određenim riječima. Dakle, moraju da budu u takvim riječima, inače dakle nije ispravno. Inače taj rukn, taj sastavni dio nije ispravan. Da staratelj ženim kaže ženim te sa svojom kćerim. I da kaže mladić prihvata. Ili da kaže udajem svoju kćer za tebe. Da kaže mladić prihvata. Kažu moraju ove riječi da budu. Pojedini islamski učenjaci kažu ove riječi moraju da budu. Na ovakav način da se stupi u brak. Međutim, ispravnije mišljenje svaka riječ koja ukazuje na sklapanje braka, dozvoljeno ju je reći. Ne dakle, da baš mora, ženim te, udajem svoju kjer za tebe, prihvataš i, i Ne, dakle, bilo koje riječi, bilo koji postupak, vidjet ćemo kasnije još, dakle, da ukazuje na sklapanje braka, da ukazuje na zadovoljstvo jedne i druge strane, s tim dolazi do sklapanja braka. Bratko pod ruku kaže, slaže se staratelj. Šta ga imam pitati? zadovoljan sam. Dakle, ispravnije mišljenje jeste da svaki postupak, bilo koja riječ koja ukazuje dakle na jeli, ponudu, prihvatanje, može na takav način da dođe do sklapanja braka. I to je, dakle, stav Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala i mama Malika, jednom više mama Ahmeda, šehr to te njega je odabrao. I, dakle, u prilog tome idu brojni dokazi. Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, je Safiju, Safiju, radijallahu anha, oslobodio i to je bio njen vjenčani dar, mehr, oslobađanje. I time stupio u brak s njom. Ne spominje se da je rekao oženio sam te. Ili da je neko bio, dakle, pa rekao ženim te, u i sl. Već Allahov poslanik alihi salosam je oslobodio i to je bio vjenčani, vjenčani dar. Jel, I spominju se brojni drugi dokazi kada je došla ona žena i ponudila se Allahovom poslaniku alihi salatu pa je pogledao u nju, oborio pogled, žena je shvatila da poslanik alihi Salaca nema potrebe za njom, zatim je ustao čovjek, ashab je ustao, jedan od ashaba je rekao Allahu poslanče, ako ti nemaš potrebe za njom, imam ja, oženi mene, pa kada je tražio od njega da donese vjenčani dar, poznat vam je hadis, nije imao šta donese, na kraju je rekao melek tuke, dao sam ti vlast nad njom s onim što poznaješ od Kur'ana. Jeste, u drugim citatima stoji oženio sam te s onim što poznaješ iz Kur'ana, ali u jednom od citata stoji i dao sam ti vlast. Dakle, nije, nije došao ovaj, ova riječ. Oženio sam te, ženim te i slično. I, dakle, brojni drugi, brojni drugih e, dokazi. Shodno tome, dakle, da mladić dođe i kaže staratelju, udaj svoju kćer za mene i kaže staratelj prihvatam, dakle, dolazi do sklapanja braka da dođe, budući dakle da nije obavezno da kaže staratelj, ženim te, udajem svoju kćer za tebe, da dođe mladić i kaže ja bih da živim s tvojom kćerkom i kaže nema problema može, dajem ti njenu ruku, dakle dolazi do sklapanja, dolazi do sklapanja braka. Dakle, makar mladić i ne ponudio brak ili staratelj mladiću ne rekao ženim te. Ukoliko mladoženja, ili ženim staratelj su nijemi, ne mogu da govori. Pa čak dakle, ne može da kaže udajem svoju kćer ili prihvatam da udam svoju kćer za tebe i slično. Onda, dakle, kažu islamski učenjaci, može razumljivim i šaretom, dakle, iz kojeg se razumije da on daje svoju kćer za tog mladića. Ako nije jasno, ako nije razumljivo, može dakle da se opunomoći i drugi. Ako taj njen staratelj je nijem njegov išaret nije jasan, onda najbolje je da pređe na sljedećeg staratelja ili dakle da on opunomoći nekoga drugog. Da on opunomoći da neko drugi zastupnik bude vakil i da dakle jasno se izjasni. Ili dakle da ako ne može da govori može da piše. Može da napiše. Ženim te sa mojom kćeri tom i tom. Dakle, može da napiše. Nema smetnje, dakle, može da dođe do sklapanja braka, budući, dakle, da je ispravno mišljenje, da nije obaveza pridržavati se onih riječi, pa dakle, može da dođe do sklapanja braka, na čemu je džumhur, većina islamskih učenjaka, dakle, putem, putem pisanja. Također, do sklapanja braka, odnosno ponude i prihvatanja, može da dođe i pismenom formom ukoliko jedna od strana, dakle, mladić, mladoženja, ili dakle žena ili njen staratelj nisu, nisu dakle na jednom mjestu. Ukoliko mladoženja ili staratelj ženi nisu na jednom mjestu, ne znam, u drugoj državi žive i slično. Dakle, može da dođe do sklapanja braka pismenom formom, do ponude i prihvatanja, prihvatanja pismenom formom. Iako je bolje, pogotovo danas, vremenima prevara i laži, bolje je dakle da taj staratelj oponomoći nekoga. Ko je tu prisutan? Pa neka on zastupa. Kažu dakle, dozvoljeno je sklopiti brak, ponuditi i prihvatiti pismenom formom ukoliko je staratelj odsutan, ukoliko se pouzdano utvrđuje da je to njegov rukopis, da to bude dakle odmah, da bude prihvatanje, dakle da žena ili ko već je na tom skupu da uzme njegovo pismo i da pročita i da odmah dakle bude kabul, da odmah bude prihvatanje. Da se dakle pročita njegovo pismo, njegova poruka, da on ženi svoju kćer sa tim i tim koji je tu prisutan i on se izjasni i kaže prihvata. Hm. Iako reko dakle bolje je da se nađe zastupnik. Kao što je isti dakle, slučaj preko telefona, tako sklapaju se brakovi preko telefona. A? Tamo je Delija Velija, tamo je mladoženja, a ovamo je staratelj, ovamo je žena, ovamo su možda svjedoci ili su tamo svjedoci i sad preko Skype-a, preko telefona i ostalo, žene se. Kažu islamski učenjaci, ukoliko je to pouzdano, sve dakle sigurno, nema smetnje. Bitno je dakle da se ispunu, ispune ovi uvjeti. Ali je opet bolje dakle, ako je mladoženja odsutan, a svi su drugi prisutni, on je i tak i tak je odsutan. <laughs> Kad se želi. Ako je odsutan fizički, neka i on nađe zastupnika da ga neko zastupa i da ga oženi. Da ne oženi sebe, nego njega. Da, ga oženi. Da ga oženi. Bolje je. Dakle, stalno komisija za fetve ne dozvoljava ženidbu preko telefona. Zatim, islamski učenjanci vezano za ovo ponudu i prihvatanje uslovljavaju dakle da odmah na jednom skupu bude ponuda i prihvatanje. Da babo kaže ženim te svojom kćeri i da mladić kaže prihvatam. Odmah. Ha, ukoliko je upao u nesvijest od radosti ili ovaj, ne znam čega, kažu ne, kad se vrati dođe sebi mora ponovo da mu babo kaže ili ukoliko nije siguran pa ode, dođe kasnije, nakon izvjesnog vremena ili sutra nekad, kaže ne. Odmah, dakle, na istom mjestu mora dakle, da bude jedno uz drugo spojeno. Da babo ponudi, mladić prihvati. Ili mladić ponudi, babo prihvati. Mm. Nema smetnje sklopiti brak sa ženom dok je u menstruaciji. Nema smetnje. Dok je u hajdu. Dakle, da se sklopi brak dok je ona u hajdu. Međutim, dakle, ne smije čovjek da ima odnosno u takvom stanju. Dozvoljeno je sklopiti brak i skazati, dakle, ponudu i prihvatanje u džani. Nema smetnje. Dakle, dozvoljeno je sklopiti brak u džami, nema smetnje pod uvjetom da se vodi računa u šerijetskim propisima. Da nema miješanja između muškaraca i žena, da nema pokazivanja žena muškarcima i slično. Jer staratelj je tu koji zastupa ženu. Nema potrebe žena da dolazi. Jel, tako ukoliko se dakle vodi računa o šarijetskim propisima nema smetnje da dođe do sklapanja braka u džami. Oni koji smatraju da je bolje, da je fdalnije, da je beričetnije, da je vrednije, da će brak biti bolji ukoliko se sklopi u džami, nemaju dokaza za to. Ako bi tvrdili da je od sunneta sklapanje braka u džami, to bi bila novotarija. To bi bila novotarija. Ako bi tvrdili da je to propisano, da je to lijepo, da je to preporučeno, da je to od sunneta, dakle, zato nema dokaza. Što se tiče hadisa koga bilježi imam Tirmizi, bilježi imam Bejhek, imam Begavi i drugi, i'lanu haden nikah, vađa'aluhu fil mesađid, obznanite ovaj brak i sklopite ga u džamiji, a taj hadis, dakle, nije vjerodostojan. Taj drugi dio hadisa je dodat, vjerodostojan. U lancu prenosilaca kod imama Termizije nalazi se čovjek po imenu Isa ibn Mejmun al-Ansari, koji je slab, za kojeg su učenjaci rekli da je slab. Imam Ahmed je za njega rekao da je munkerul hadis. Ibn Hibban, rahimahullahu ta'ala, također za njega je rekao da se njegovi hadisi ne pišu, da on izmišlja hadise. U drugom lancu prenosilaca nalazi se čovjek po imenu Khalid ibn Jas, također i on je slab. Imam Ahmed je za njega rekao da je metrukul hadis, da se njegovi hadisi ostavljaju. Ibn Hibban kaže za njega da izmišlja hadise od povjerljivih ljudi. Izmisli i pripiše da ga je čuo tog i tog povjerljivog. Ne bi li onaj od njega poslije prihvatio. Kaže taj i taj prenosi povjerljiv, a on izmisli, kao što izmisli ovaj dodatak. Pa kaže nije dozvoljeno pisati njegove hadise, prenositi od njega njegove hadise osim radi čuđenja. Osim radi čuđenja, šta čovjek sve jeli, izmišljen. Tako dakle da ovaj hadis nije vjerodostojan i na ovom hadisu ne može se zasnovati propis da je od sunneta sklopiti brak u džami. Ali ako bi se sklopio nema smetnje pod uvjetom da se vodi računa o širijetskim propisima. I također još jedna napomena kod ovog rukna, nije uvjet da bude neka treća osoba koja će govoriti riječi prilikom sklapanja braka pa da mladić mladoženja i ženin staratelj ponavljaju. Dakle, nije to uvjet. Da bude kadija, da ih vjenča. Da bude, dakle, neka treća osoba. Pa kaže, o ti, ti, da li daješ svoju kćer tom i tom za buduću suprugu? Pa on kaže da. O taj, taj, ti, ti, da li prihvataš kćerku tog i tog kao svoju suprugu? Pa on kaže prihvata. Dakle, to nije uvjet. Kadija, očen insan, lijepo je da vjenča, jer tom prigodom pojašnjava propise braka. Pojašnjava propise braka, pojašnjava šta su jedno drugo dužni u braku. Dakle, treba iskoristiti priliku za to. A da je uvjet da mora da bude učena osoba, neka treća strana i da govori tako i tako i oni za njim ponavljaju dakle, Zato nema dokaza. Ako bi se učinilo, ne smije. Zatim, dakle, uvjeti braka. Pojedini učenjaci nastavljaju dalje i ovo sad što ću ja spomenuti od uvjeta, oni kažu da su i to ruknovi. Uglavnom, bez obzira i ovo, iako se naziva uvjet ispravnosti braka, ako ga nema, nema braka. Ako ga nema, nema braka. Svejedno, dakle, da li ga ti nazvao ruknom sastavnim dijelom ili ga nazvao uvjetom, šartom, nema braka. Ako, dakle, izostane. Izostane. Pa takvih šartova uvjeta je četiri kod islamskih učenjaka. Prije svega, dakle, da se jasno zna ko je muškarac, ko je žena. Da se jasno zna ko je muž, ko je supruga. Možda u toj poruci ima dvije kćeri, tri kćeri. Pa dakle, treba da se jasno zna ko je muž, ko je buduća mu supruga. Pa dakle, starate, doćemo do njega kasnije, kada ženi mladića sa svojom kćerkom, ima više kćeri, treba dakle da uradi tajin, dakle da precizno ili po imenu spomene svoju kćerku, ako ima više kćeri koju udaje, ili dakle po njenom opisu, ili dakle i šaretom, da pokaže na nju. Da pokaže na nju opet kažem, nema potrebe da bude nešto mnogo ljudi prilikom sklapanja braka. Pa da neko, ako staratelj udaje svoju kćer i pokazuje na nju da neko drugi gleda u nju. Dakle, ili imenom pa kaže, ženim te svojom kćerkom Fatimom. Pristaješ? Pristaje. Ili da kaže, ženim te svojom starijom kćeri. Ima dvije, jedna starija, jedna mlađa, ženim te svojom starijom kćerkom. Ili dakle da pokaže, ženim te ovom kćeri, kaže prihvata. Dakle, mora da se jasno zna, ukoliko u poroci ima više ženske čeljadi, više kćeri, mora dakle da se zna koja. Zatim drugi uvjet, drugi šart, ako se ne zna koja, koji će povesti, Ja? S kim se ženim. Drugi šart, dakle, zadovoljstvo s obje strane da ne budu prisiljeni ni jedno, ni mladić, ni djevojka, ni suprug, ni supruga, da ne budu prisiljeni na taj brak. Ukoliko su prisiljeni, taj brak nije ispravan. Dakle, mogu ga razvrgnuti. Ako nisu zadovoljni, mogu ga razvrgnuti. Imaju potpuno pravo. I spominje se u hadisima da je poslanik Alihi Salusam rastavljao takve. Žene koje su pod prisilom svojih staratelja bile udavane. Poslanik Alehi lucom razvodio ih. Pa dakle, došlo je u hadisu Ebu Hurere radijallahu talan, da je rekao Allahu poslanik alihi salatu wasalam, djevu, uh, e, udata žena se, dakle žena koja je bila udavana, kaže se fejib, jel, žena koja je bila udavana, pušćenica ili udovica, ne udaje se sve dok ne dozvoli ili sve dok ne naredi ona dok djevojka se ne udaje sve dok se ne izjasni. Pa su pitali ashabi, a šta je njeno izjašnjenje, kako da se izjasni? Da šuti. Da šuti. Može da se izjasni riječima i da kaže prihvatam babo, ili brate, ili koje već zastupa, vidjet ćemo ko su staratelji, ili dakle da šuti. Dakle, nije dozvoljeno udati bez obzira, dakle, bila ona djevojka, bila već udavana žena, poštjenica udovica, nije dozvoljeno udati nijednu od njih prisilom, da se prisile, da se prisile na brak. Kaže Ibn Qaim Rahimahullahu dakle, da je ispravnije mišljenje da je takav brak neispravan ukoliko dođe do sklapanja braka pod prisilom. Ukoliko žena bude, pogotovo djevojka, ukoliko bude prisiljena, da je takav brak dakle neispravan i u tome se ne razilaze mnogo islamski učenjaci. Većina, većina islamskih učenjaka je tog stava da je brak neispravan. Jel, pa spominje hadis, poznat je hadis, da je došla žena, požavila se Allahom poslaniku alihi salacom da je njen babo ženio, bez, njene, bez njenog pitanja, bez njenog zadovoljstva, pa je u poslanika alaihi salatu sam je rastavio. I kaže Hafiz ibn da je hadis dobar. je hadis Pa dakle, kada je riječ o djevojci, njena dozvola, njeno zadovoljstvo u najmanju ruku iskazuje se šutnjom. Šutnja je znak odobrenja. Hm. I trebalo bi djevojku podučiti tome. Da ukoliko bude šutila, pa je to znak odobrenja. Trebalo bi dakle da se poduči tom propisu. Kažu, ako poslije dođe i počne se bunt, nisam ja znala, da joj ne vrijedi. Kažu šta? Kad žena čuje, kad djevojka čuje, da joj se nudi brak. Da joj se nudi brak. Pa zaplače ili nasmije se. Da li je smijeh znak odobravanja, a plać znak negodovanja, kažu nije sigurno, ne mora značiti. Može, može žena da zaplače od dragosti, možda se nasmije iz ponižavanja onoga koji je ponudio brak. Može. Zato, dakle, e, na osnovu toga ne može se zasnovati nikakav propis. Ukoliko bi djevojka, djevojka, dakle nije riječ o ženi koja je već bila udavana, ukoliko bi progovorila i rekla pristaj, Ha? Da li dolazi do? Da li je to znak zadovoljstva? Ha? Svi se islamski učenjaci. Svi. Izuzeo Ibn Hazma. Ibn Hazma kaže ne. U hadisu je došlo da šuti. Ibn Hazm kaže ne. U hadisu je došlo da šuti. Kaže mora da šuti. To je znak njenog zadovoljstva. Svi islamski učenjaci kažu normalno. Dakle, šutnja je najmanji najmanja granica. A ako pojasni i kaže jest zadovoljna sam kako da nisam, jel' svakako dakle da dolazi. Kaže šeho Islam ibn Taymih rahimahullahu ta'ala, dakle nije dozvoljno ni jednom od roditelja, bilo babi, bilo majci da prisili svoje dijete da se oženi s tom i tom ili da se uda za tog i tog. I ukoliko bi dijete ne poslušalo roditelje, sin ili kći, ne poslušalo babu, dakle traži da se oženiš iz te i te poruce ili hoće da je uda u tu i tu porucu i ona neće. Ona nije zadovoljna s tim muškarcem. Ukoliko, dakle, ne postupi po babinom, po majčinom, nije dakle neposlušna. To je njeno pravo. Allah joj je dao pravo. Allahu poslanika alihi sa dali su, dali su joj pravo. I dakle, ukoliko bi ne poslušala svoje roditelje, oni traže, prisiljavaju je da se uda ili njega da se oženi, negoduju, ako bi se oženio s nekom drugom ženom, nema smetnje, neka negoduju dokle god će. To je tvoje pravo, jer je jedan od uvjeta tvog ispravnog braka da si zadovoljan s tom ženom. Da nisi stupio u brak s njom pod prisilom. Hm. Ili dakle ona. Zatim što se tiče žene koja je već bila udavana, ha? došlo je u hadisu sve dok ne kaže, sve dok ne naredi. Dakle, ne udaje se udavana, već udavana žena, pušćenica, udovica, sve dok ne naredi, sve dok ne kaže. Sve dok ne kaže. Dakle, od nje se najmanje traži da kaže. Dakle, kod nje nije dozvoljena šutnja. Kod nje nije dozvoljena šutnja. Dakle, već udavana žena treba da se izjasni, da kaže hoće li se udati, pristaje li na taj brak ili ne. Po ovom hadisu, je tako, ili drugom hadisu gdje se spominje već udavana žena, mnogi imaju pogrešno mišljenje, pogrešan zaključak. Stvorili ga sebi iz have i baklave, da što prije da prostite legnu u krevet i onda s takvim ženama stupaju u brak. A i ona pogotovo, jer je došlo u hadisu da je esejib, dakle već udavana žena, haku bi nefsiha min da je preča sebi od njenog staratelja. Da je preča da odlučuje o sebi od njenog staratelja. Pa su mnogi sebi dali za pravo da žene žene, svide im se na prvi pogled, jedno u drugo se zagledaju i za ruku i povede kući. Nije pitao staratelja, kao što da pitam staratelja, ona ima veće pravo od svoga staratelja na brak, da odlučuje o svome braku. Nije dozvoljeno nijednoj ženi da se uda sama, niti da uda drugu ženu. Dakle, takva žena živi u bludu, sviđalo se to njoj ili ne. On ne mora. Dakle, bez obzira bila djevojka ili bila pušćenica, udovica, već udavana žena, nju mora da uda staratelj. Međutim, šta se misli ovdje pod da ona ima veće pravo dakle da naredi kako je došlo hatta tu stemer sve dok ne naredi ne kaže babo ja hoću da se udajem tražim mi nekoga da se udam za njega da se udam za njega dakle po tim se misli zato dakle da znate i da kažete o njima ako znate da neko tako postupa da, da ih dakle podučite zatim sljedeći uvjet jeste staratelj jeste staratelj. Dakle, bez kojeg nema ispravnog braka. Mora da se pita babu. Napomena ovdje jedna, ha? budući da je ugosni hanefijski mezheb. Ima ih koji, nisam to spomenuo, ima ih koji prilikom sklapanja braka kažu, i to je od novotarija da se zna, ženim te po mezhebu tog i tog. Ženim te po tom i tom mezhebu i on će da stupa u brak s njom i ona s njim po tom i tom mezhebu. Braćo, u mezhebima, sve jednom mezhebu ćete naći da je neko rekao nešto od učenjaka. Kada bi čovjek išao, kopao, rovio, tražio, mogao bi da nađe za svaku svoju strast opravdanje. Ali je zato priznata, poznata islamska ulema rekla ko bude tražio olakšice, rovio po mezhebima te zendak, izaći iz vjere jer ljudi su skloni grešci. Ljudi su skloni grešci i učeni ljudi. Pa dakle nije dozvoljeno tragati za greškama učenjaka da bismo udovoljili svojim prohtjevima i strastima. Već dakle tražimo ono što je najispravnije. Nije u redu ni vezati se za jedan mezheb, jer čovjek će pogriješiti. I taj u tom mezhebu bilo kojem dakle ima grešaka, zasigurno. Pa ne možeš dakle da slijediš onako dakle slijepo bilo koga. Zašto ovo kažem? Zato što vam je poznato dakle, da hanefijski mesem ne uvjetuje staratelja. Hanefijski mesem ne uvjetuje staratelja. I ovo prije što se spomenuo, oni dozvoljavaju. Mm. Dozvoljavaju prisilu. Dakle, hanefijski mesem ne uvjetuje staratelja. Zato, dakle, dobro vodite računa. Nije to, dakle, ispravno mišljenje. Brojni kuranski ajati i hadisi pogotovo spominju staratelje. Pa se kaže u kuranskom ajetu فَلَا تَعْدُلُوا حُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَ Prije se govori u ajetu, kada istekne idet i žene žele da se udaju, da se vrate svojim muževima, da ponovo stupe u brak s njima, nemojte im zabranjivati. Kome ovo govori? Kaže Makil ibn Jesar, radijallahu ta'ala, ashab, ovaj ajet je objavljen povod od mene. Kaže Makil ibn Jesar, radijallahu ta'ala, ovaj dio ajta fela padulu hun i zvađe hun nemojte im zabranjivati da se vrate svojim muževima ovaj ajet je objavljen povodom mene pa kaže šta je bilo pojašnjava svoj slučaj kaže udao sam svoju sestru za jednog čovjeka i živjeli su određeno vrijeme nakon toga on ju je pustio rastavio se od nje kada je istekao njen idet nije vratio ona je htjela da mu se vrati i on je poslije, kod njega se stvorila želja da ponovo žive. Dakle, nema smetnje, istekao idet, nije vratio u idetu, nije više njegova žena, ali dakle može da se vrati nakon ideta, može da je oženi, međutim mora da bude mehr, mora da bude jeli, vjenčani dar, mora da bude staratelj, ponovo da se pita. Pa je ovaj čovjek došao ponovo Makilu ibn i traži ruku njegove kćeri, njegove sestre. Pa kaže ne, lijepo sam postupio prema tebi, udao sam svoju sestru za tebe ti si ostavio, ti se razveo, ne. Kaže, nakon toga je objavljen ovaj kuranski ajet. Kuranski ajet govori, nemojte im zabranjivati. Dakle, vi staratelji nemojte zabranjivati ženama nad kojima ste staratelji. Dakle, obraća se starateljima. Ne obraća se, ne obraća se jeli, ženama. Pa kaže Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala da je ovo najjači dokaz, najjasniji dokaz o obaveznosti jeli, staratelja 232. ajet i sure al u hadisu, što se tiče hadisa od Ebu Musa Allahu radijallahu on se prenosi da je Allahu poslanik alihi salatu sam rekao La nikaha illa bi valijin nema braka osim sa starateljem. Nema braka bez staratelja. Nema braka bez staratelja. Jasan hadis. Također u hadisu Ajše radijallahu lanaha je došlo da je rekao Allahu poslanik alihi salatu sam koja god se žena uda bez dozvole svoga staratelja, njen brak je batil, njen brak je batil, njen brak je batil, ništava, Njen brak je ništavan, ništava ništava. Koja god se žena uda bez svoga staratelja. Zatim je došlo u hadisu Ebu Hureyre radijallahu talan da je rekao Allahu poslanika alihi salatu sam žena ne ženi ni sebe ni drugu ženu. Ili žena ne udaje ni sebe ni drugu ženu. Udaje sebe. Zatim Ebu Hureyre dodao sebe udaje samo žena Hm? Bludnica. Ne pita nikoga s kim će da obavi mora blud. Ne traži dozvolu. Sebe udaje, odnosno daje sebe drugom, samo žena bludnica. To je Buhreiri govor. Prethodno su riječi Allahovog poslanika, ali sam kasnije Buhreiri se osvrnuo i kaže doista bludnica sama sebe, sama sebe udaje. Sama sebe udaje. I islamski učinjaci kažu da takav brak, ukoliko bude sklopljen bez staratelja, dakle da nije ispravan brak. Po najistrožiji od njih je bio Imam Malik i govorio, makar brak između to dvoje potrajao, makar ta žena izrodila djece, taj brak ne smije se potvrditi, ne smije se priznati, okarakterisati je li validno. Dakle, žena koja se uda bez, bez staratelja. I na tome je većina, većina islamskih učenjaka. Čuli ste, dakle, ko nije. Zatim, što se tiče staratelja, uslov je da on bude punoljetan. Uslov je da bude punoljetan. Dakle, ukoliko žena nema babe, ima sina iz prethodnog braka, riječ je o već udavanoj ženi, ima sina iz prethodnog braka, uvjet je da on bude punoljetan. Uvjet je da on bude punoljetan i da bude vjernik, praktičar. Nevjernik ne može da bude staratelj žene. Kćerku Ebu Sufjana udali su drugi ashabi. Tada je Ebu Sufjan bio još nevjernik. Njegovu kćerku udali su drugi ashabi. U Habibu udali su, dakle, drugi. Ne Ebu Sufjan. Jer dakle nije dozvoljeno da nevjernik bude staratelj ikome, da se brine stara jeli, i kome. Ako dakle nema staratelja, nema babe, žena nema staratelja babe, nije babo, nema ga, umro je, nije praktičar i ostalo, prelazi starateljstvo na drugog. Ukoliko nema nikoga, onda dakle na kraju je staratelj vladar, odnosno imam, odnosno učen čovjek u tom njenom mjestu. Nije u redu da bude ona istuzle zle, a Hafiz Gološ iz Mostara da joj bude staratelj. Niti je zna, niti je vidio kad ništa ne zna Kao što je poznato, islamski učenjaci razilaze ko je staratelj ženina. Većina islamskih učenjaka kažu da ženini staratelji jesu mahremi sa očeve strane. Samo sa očeve strane. Jel tako? Mahrem je njoj i njen dajđa. Ali on s majčine strane. Kažu ne. Većina islamskih učenjaka džumhur je stava da su joj staratelji. Dakle, oni koji je mogu udati mahremi sa očeve strane. Dočim Hanefije, Hanefijski pravnici kažu da može i dajđa, odnosno mahrem sa majčine strane, muškarac sa majčine strane. I to je ispravno mišljenje. Jer nigdje nije došlo, niti u kuranskom ajetu, niti hadisu da se kaže taj, taj, taj, taj je staratelj. Ili da je pojašnjeno na bilo koji način. Ne. Pa je pravilo, kako kaže šehol nije i drugi, ono što nije pojašnjeno u šerijatu vraća se na običaj. I vraća se na hikmet, na mudrost postojanja staratelja. Staratelj, osoba koja mora u najmanju ruku da bude punoljetna i da bude vjernik, dakle da je bistar, da je pronicljiv, da zna dakle za tu svoju majku ili svoju sestru ili svoju kćerku koga da odabere, kome da ponudi brak s njom. Dakle, to je mudrost i sutra, ukoliko ona napravi probleme u braku, skandal u braku, da se on sramoti. Pa dakle, takav je slučaj i sa ili osobama sa očeve strane i sa majčine strane. Tako dakle, da, inša Allah, po ispravnije mišljenje može da bude i dajđa. Može da bude i dajđa. Ukoliko nema ni dajđe, imamo, jel, nije tu stran slučaj, imamo se stvarno dosta iz podrinja. Koji mi takav slučaj? Muške osobe sve pobijene. Pa dakle, ukoliko nema staratelja, ni s ni s strane, onda dakle biva učena osoba u tom mjestu. Imam ili neka druga učena osoba, postoji neki islamski centar, džemat i sl. Međutim, uvjet je da to bude iz njene, njene sredine. Da se sramoti taj učen čovjek zbog njenih postupaka, ako napravi. Ili, dakle, da poslije se zauzima ako bude bude jeli, problema, problema u braku, da to on nastoji da riješi. Ne može dakle bilo ko da ga uzmeš pod ruku na putu da bude staratelj. Kao što je poznato, ovdje u Tuzli pogotovo, tako? Svako je bio staratelj. Znate li dobro da je ovdje sklopljeno brakova, svugdje se sklapalo. I svako je bio staratelj. Ima čak žena koje ne znaju koji bi bio staratelj. Niti zna svjedoke. Smiješno i na drugu stranu žalosno. A ovi propisi trebaju da se znaju. Osim ako nije poput onih tamo ženio se na određeno vrijeme, tako? Pa njemu nije bilo bitno. Hoće li biti staratelji, hoće li biti svjedoci i kakvi su svjedoci. Žena ne zna ni ko je zastupao, ni ko je bio tu prisutan i slično. I drugo, dakle, na mjesto staratelja postavljaju se osobe druge koje nemaju uopće znanja. Poznato je ono ovdje, neću da govorim jasno ko je, ali znate. Nadri kvazi. Dakle, učena osoba iz, iz njenog mjesta mora, da bude. Ukoliko, dakle, postoje staratelji, međutim, trenutno babo nije tu, ako se ne može kontaktirati, ako se nije sigurno je li to njegov glas, njegova slika i ostalo, neka opunomoći neka upunomoći nekoga. Nije u redu zbog toga što, dakle, nije on tu prisutan da starateljstvo prelazi na nekoga drugog. Neka se on izjasni, hoće li dati svoju kćer za njega i nek opunomoći nekoga da ga zastupa. Ili, dakle, ukoliko daje ruku svoje kćerke za tog mladića i neko treba da to kaže jasno, glasno, na skupu, neka dakle opunomoći. Ukoliko, han, desi se takva situacija, kćer hoće do uda, babo hoće se uda, babo hoće se uda, čekaj, čekaj i babo umre. Međutim, prije smrti oporuči da ga zastupa kod njene udaje taj i taj. Hm. Ste razumijeli? Babo umre, međutim ostavi u testamentu jel u oporuci, ostavi, dakle, nakon moje smrti neka me zastupa prilikom udaje moje kćeri taj i taj. Je to dozvoljeno? Ako ima drugih staratelja, nije dozvoljeno. Ako ima staratelja, drugih nakon njega, koji idu dakle onom ljestvicom, skalom, nije dozvoljeno. Jer dakle njihovo pravo, njegovo pravo je otišlo s njegovom smrću. Imao je pravo dok je bio živ. Najprči, babo, i bio praktičar i ostalo što je bilo potreba, Ali umro, njegovo pravo je otišlo sa njegovom smrću. Onda dakle, nije dozvoljeno da ga neko drugi zastupa, a imaju staratelj. Njega više nema imaju drugi staratelj. Izuzev ako ti drugi staratelji se slože. Odustanu od svog prava. Znaju da je to njihovo pravo, međutim odustanu i kažu to je bila njegova želja, nema smetnje, mi se, mi se onaj, ne ljutimo. Neka. Zatim, li kažu, ukoliko babo ne želi da svoju kćer, babo je staratelj, ne želi svoju kćer da da za lehabiju ne želi da da svoju kćer za tog i tog mladića. Došao je mladić, prosi, ona za njega, ha, jeste, ona bi se udala, on bi se oženio s njom, međutim, babo ne da. Babo ne da. Odgovaraju oni jedno drugom, razgovarali su, slažu se, sve u redu, zadovoljni su jedno drugom, samo babo koči. Babo ne da. Pogotovo babo ne da što je on takav takav, drži se vjere, vjerujem, klanjao beš vakat i ostalo. Kažu dakle da starateljstvo prelazi na drugu osobu. Da starateljstvo prelazi na sljedeću osobu. Da tada dakle starateljstvo prelazi na sljedeću, sljedeću osobu. Jer ukoliko bi bavu po svaku cijenu zabranjivao, dakle, ne dozvoljava da ona svoje zadovoljstvo ispuni. Malo prije je bilo govora da moraju oba i da budu zadovoljni jedno drugim. Pa ukoliko dakle staratelj ne dozvoljava, ne da svojoj kćeri da se uda za tog i tog, a odgovaraju. Dakle, ona je našla svog muža. Očekuje da će s njim živjeti lijepo. Dakle, ne postoji bojazan da će taj prevariti i ostalo ostaviti nakon izvjesnog vremena. Dakle, sve ima ljudi koji garantuju za njega i ostalo, međutim, problem je obabit. Kažu tada, dakle, da starateljstvo prelazi na, na drugoga. Ukoliko babo ima razlog zašto ne da, ne dakle izgled budućeg zeta, vjera i ostalo, ne, već možda čovjek je čuo da taj nije pouzdan, da će je prevariti, iskoristiti i ostalo. Dakle, ako ima osnovan razlog, onda dakle, onda se babina sluša. Ne prelazi se, dakle, na sljedećeg starta. Nego bolje je da takav mladić traži za sebe kakav je i on. Ja. I dakle, još jedan uvjet, a to su svjedoci a to su svjedoci. Dakle, svjedoci po jednim islamskim učenjacima koji hadise o svjedocima smatraju dobrim, a po drugim islamskim učenjacima, muhadisima koji dakle te hadise ocjenjuju slabim, kažu obznana. Obznana, da se obznani brak. Dakle, ili svjedoci ili obznana. Ili svjedoci ili obznana. A dakle i sami svjedoci ukoliko babo ima, ima mladić, imaju dva svjedoka, pogotovo ako još ima i ta peta strana, učena osoba, kažu islamski činjaci da je i to dovoljno od iako je bolje što je god moguće više obznaniti. Ali dakle dovoljno i ovih pet osoba kao obznana. Dakle, došlo je u hadisu, nema braka bez velija i bez dva pravedna svjedoka. Došlo je u hadisu, nema braka bez velija i bez dva pravedna svjedoka. Pojedini učenjaci ili šejh Albani Rahim hula hadis je ocijenio dobrim, vjerodostojnim. Dok su drugi učenjaci, većina, većina njih hadis ovaj i sve druge, 14 hadisa imao svjedocima ocijenili slabim, toliko slabim da ne mogu jedan drugoga poduprijeti na stepen hasena, na stepen dobrog hadisa. Pa oni koji prihvataju hadise, dakle trebamo poštovati, biti pravedni, oni koji prihvataju ove hadise o svjedocima, oni uvjetuju po svaku cijenu moraju biti dva svjedoka prilikom ponude, prihvatanja, moraju da budu dva svjedoka. Oni koji kažu ne, svi hadisi su slabi, nemate čime nas prisiliti na ta dva svjedoka, obavezuju dakle, da se to mora izaći i obznaniti. Babo, mladić, dogovore se o davanju, sklapanju braka, davanju dakle, ruke njegove kćeri i onda dakle, nakon toga izlaze i obznanjuju. I obznanjuju. Dakle, mora se voditi račun. Ukoliko je riječ o svjedocima, dakle, ako koristimo svjedoke, ako dovedemo svjedoke. Ne možemo opet dovesti svjedoke s puta. Poznato nam je i ovdje na Dunjavku ko je svjedok. Čovjek zna zašto svjedoči. Čovjek dakle zna za koga svjedoči. Zna čemu prisustvuje. Ono što je također bitno napomenuti, nije dozvoljeno da budu svjedoci iz bližnje rodbine. Kod nas je počesto, ha, hoće on svoga, hoće ona svoga, ili hoće ona svoju nema smetnje, kažu pojedini islamski učenjaci, ali trebaju da budu dvije žene. Ako je jedan muškarac, moraju još da budu dvije žene. Kaže Ibn Hazm, mogu i četiri žene. Ali dakle, dva muškarca, pod uvjetom da ne budu iz bližnje rodbine. Sutra, poslije problemi izbiju, dakle, oni su, mogu biti pristrasni, mogu biti naklonjeni njoj ili njemu. Iz čije su rodbine. Zato, dakle, nije dozvoljeno da svjedoci budu iz rodbine. Dakle, ko postupa sa svjedocima, sklapa brak, nije dozvoljno da budu rođaci, već dakle da dovede nekoga drugog, dakle koji znaju za koga, za koga svjedoči. Otprilike, dakle, to je ono što je bitno. Možda ima još nekih pojedinosti, ali dakle ono što je bitno. Dakle, da bi brak bio ispravan, moraju da budu muškarac i žena i među njima ne smije da bude nikakvih prepreka. Rekli smo prepreke po krvi, po rijeklu, po mlijeku i po tazbinstvu i dakle vezano za žene, dakle u pričeku. Zatim mora da se zna o kojoj ženi je riječ, o kojoj djevojci je riječ, dakle da se sigurno zna koja se žena, čerka ili djevojka udaje, zatim da budu zadovoljni jedno drugim, zatim da babo bude taj koji će odlučivati o jeli, svojoj kćeri za koga će se udati i slično sa ovim određenim jeli, razlikama i također da se taj brak obznani, bilo dakle u prisustvu ta dva svjedoka ili dakle u širim, krugu. Hm? U redu. Nakon toga idemo na svadbu, a? Kako da sljedeći puta govorimo o svadbi, propisima svadbe. A, pa da vidimo kako ćemo se